prvej línii. Prvej línii. Pekný večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Michal Albert a budeme sa dnes rozprávať s poslancom Národnej rady, ktorý je zároveň podpredsedom Slovenskej národnej strany a zároveň je tiež e, tiež je vlastne starostom jednej z obcí v okrese Zlaté Moravce a je to Milan Garaj. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Tak prišli ste k nám e, tesne po dnešnom rokovaní parlamentu. Aké to bolo? Mm, dnešné rokovanie parlamentu bolo už na e, terajšie by som povedal, dni také klasické, trošku sa nieslo v, v takými úvodnými problémami, ale nakoniec sme to naštartovali a dopadlo to dobre, tak e, zajtra pokračujeme. Takže to bolo vyslovene len e, technická chyba, že sa nepodarilo jednému z poslancov prezentovať a tým pádom to na chvíľku bolo ako keby neuznášania schopné, ale to sa zopakovalo a už to išlo. Áno, po pár minútach sme to vlastne otvorili. Dnes sa udiala v parlamente, ale ešte predtým, ako začneme túto tému, tak samozrejme je tu výzva pre poslucháčov, tých, ktorí nás počúvajú naživo 4. februára od 21.30. Môžete svoje otázky alebo postrehy dnešnému hostovi písať na známu adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk prípadne môžete využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke slobodnyvysielac.sk a môžete aj telefonovať e, do Bratislavského štúdia na číslo 095 381 485 385. A dnes sa teda na slovenskej politickej scéne udiala taká vec, že jeden z poslancov vládnej koalície, teda hlasu e, sociálna demokracia, pán Malatinec, vystúpil z tohto poslaneckého klubu a pridal sa k tým rebelujúcim tzv. huliakovcom. Aj o tom sa budeme trošku rozprávať, lebo už prišla jedna otázka od posluchačky z Košíc, ale o tom neskôr. Ale ako vnímate to, že Malatinec teda prechádza k Huliakovcom? Tak akékoľvek tieto prechody zo strany vládnej koalície vnímame o špatne. Ono by to podľa mňa sa diať nemalo. A nie je to dobrý signál. O, boli z toho veľmi prekvapení a znechutení aj kolegovia z hlasu tak, prestúpil k hádam, ostaneme aspoň o, v rovine o, poslancov spriateľených s vládnou koalíciou, ale nepovažujem to za nič dobré, ako aj tá väčšina mojich kolegov. Lebo ja som tak rozmýšľal napríklad, ale to teraz akože to je len taký môj názor, že čo možno sa tým smeruje, alebo čo možno sa tým sleduje, pretože prebiehajú rokovania s Huliakovcami a jednou z tém, ktoré sa aspoň medializujú alebo mediálne riešia, je to, že Huliakovci si teda nárokujú jedno z ministerstiev za SNS a že jedno z tých možných ministerstiev by mohlo byť to ministerstvo nové, to ministerstvo športu a cestovného ruchu. A či náhodou toto nie je akože jedna z tých dohod, že Malatinec pôjde na ministra športu a cestovného ruchu? No, um, oni určite budú hľadať posilu, kde sa len dá, takže keď vyčerpali všetky ostatné možnosti, tak siahli po pánovi poslancovi Malatincovi, aj keď mi je to veľmi divné, pretože ešte pred možno 3 čtvrte rokom mali s Rudolfom Huliakom konkrétne títo, o, pán Malatinec dosť vážny konflikt. Nejakým spôsobom o, to potom s, Neviem, či sa vyriešilo, alebo sa to proste len nechalo nejakým spôsobom vyhniť. O to väčšie prekvapenie je, že bývalý nepriateľ alebo nepriateľený poslanec takýmto spôsobom teraz e, sa brata e, s našimi odidencami okolo pána Huliaka, ale nepovažujem e, hovorím len čisto sám za seba, nepovažujem o pána Malatínca momentálne za kandidáta na ministra športu. Zvykne to tak bývať a zvykne sa to teda tak hovoriť, že koalícia je také manželstvo, ale z rozumu a že teda každý by si vedel predstaviť možno ideálnejšiu vládu a možno každý by najideálnejšie vládol sám, aby to mohol všetko presadzovať. Ale predsa len ako po tom podpise koaličnej zmluvy vždy to býva tak, že to je tá ešte veľká láska, že tam, je to ešte, tam to ešte všetko funguje. Ale nečakalo sa, že táto vláda bude mať tak skoro, teda vládna koalícia, problémy a že vôbec, či bude mať problémy. Je vám to tak, povedzme, ľudský ľúto, že to už až takto sem zašlo? A druhá podotázka, že či teda už sa rysuje nejaký zmier v tej koalícii? Takže začnem, či je mi tu ľudský ľúto. No to mi je samozrejme je ľudský ľúto. O, ja som na začiatku poznal Ruda Huliaka ako rovného chlapa, ako takého som si ho vždy aj vážil, aj som ho považoval za kamaráta, preto je pre mňa veľmi nepochopiteľné, čo sa to vlastne s ním o, za posledný čas stalo. Ja len naozaj o, pevne verím, že ho nikto nejakým spôsobom neovplyvňuje alebo nedaj Boh nevidiera, lebo to by, to by o, bolo naozaj už veľmi nebezpečné, keby si niekto dovolil vydierať poslancov Národnej rady No už rozhodol sa aj svojou cestou a či chceme alebo nechceme, tak to akceptovať o, musíme. Takže je to ľúto je. Rok 2025 eh, poznamenalo aj to, že a budeme sa dotýkať teda hlavne teraz tej otázke zahraničnej politiky, ale má to dosah potom samozrejme aj na Slovensko. Uh, 2025 teda už začal, už beží a už beží v Amerike s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý už teda robí prvé svoje kroky a hlavne sa teda hovorí o tých clách, ktoré majú byť zavedené. Ako toto podľa vás ovplyvní celkovo aj Slovensko, ale nie len čo sa týka ekonomiky, ale aj toho, že uh, Trump otvára témy, napríklad toho, že iba dve pohlavia a už vidíme, že aj e, premiér Fico sa inšpiroval uh mhm. -huh. a už prišiel s týmito témami. Nakoľko sa možno otvorí vďaka zvoleniu Trumpa a jeho prvým krokom taká odvaha výraznejšie riešiť práve aj tieto témy? No, o, tieto o, záležitosti okolo o, LGBT agendy o, okolo dvoch pohlaví, ako sa vyjadril pán o, Trump. I to sú ešte o, témy, ako by som povedal, celkom v pohode a s nimi sme v zásade my celý čas aj stotožnení. Nepovažujeme to za žiadny problém. O, hádam, konečne ľudia o, otvoria oči a to kývadlo progresivizmu sa už aj na západe dostalo do svojho hraničnej o, hraničného bodu a už teraz hľadám, začne sa približovať k tomu stredu a k tomu zdravému rozumu. Takže toto sú tie veci, ktoré o, kvitujeme a sme s nimi v pohode, keďže sme konzervatívna strana a tam sme sa ešte začali, načali sme tú, tú tému tých cieľ a tak ďalej a tak ďalej. No, o, Slovensko je súčasťou Európskej únie, o, Takže celej Európskej únie sa to určite dotkne negatívne. Uvidíme ešte vlastne, o, aká bude realita toho, čo pán Trump nastrelil, tú výšku do, do tých cieľ a jednak výšku tých všetkých požiadaviek alebo nejakým spôsobom o, požiadavek voči, voči, voči svetu. O, ako silno a neúprosne bude presadzovať to svoje o, heslo Amerika na prvom mieste, lebo no už potom v zahraničí mu to až tak veľa tej popularity neprinesie. Doma možno ešte chvíľku áno, ale takisto Amerika má trošku iný politický systém, ako máme my. On aj supersilný prezident jeho typu je nejakým spôsobom demokraticky vyvažovaný ostatnými inštitúciami, ktoré mu niektoré veci môžu dovoliť a niektoré veci mu o, prakticky zatrhnú. No ale môže fungovať cez tie dekrety? Môže, môže, ale je to cesta nie e, tiež na celé o, o, volebné obdobie, ale v každom prípade, nech, nech akokoľvek silný bude pri presadzovaní týchto vecí, tieto veci sa Európy ako také dotknú skôr negatívne. Vidím tam aj jedno pozitívum, o, také, že konečne by sa Európa mala pozbierať, otvoriť oči a začať na sebe konečne pracovať Mali by sme sa zbaviť nezmyselných záležitostí okolo Green Dealu, mali by sme prestať likidovať svoj priemysel, svoje polnospodárstvo, orientovať sa o, dovnútra a takisto nejakým spôsobom sa inšpirovať o niektorými vecami, prispôsobiť sa proste tomu, čo je. O, jednoducho, realita je taká, že na opačnej strane mláky je Amerika, tu na za o, o, pomaly hranicami máme o, BRICS, Takže nejakým spôsobom z toho rozumným o, lavírovať. Európa ako taká nemá žiadne o, významné o, zdroje, hlavne tých energetických nosičov, o, takmer žiadnu ropu, o, veľmi málo plynu a vždy ho odnikal budeme musieť získavať. A záleží teraz vlastne na cene a tá cena rozhodne o tom, či náš priemysel bude konkurenceschopný alebo nebude. Dobre, že ste spomenuli aj ten BRICS práve, pretože to bola jedna z tém, ktoré teraz rezonovali. Aj vďaka tomu, aspoň teda opozícia tvrdí, že to vďaka tomu prichádzajú ľudia na námestia do, e, do tých štrajkov alebo do tých teda protestov, aby som to lepšie označil. A ako vnímate to dnešné stretnutie, ktoré bolo v prezidentskom paláci, ktoré vlastne vytvoril teda ten priestor mm-hmm. prezident Peter Pellegrini, aby sa rokovalo o tom zahranično-politickom smerovaní Slovenska. A jednak to, ako vnímate, že dve politické strany odmietli zúčastniť sa na, tohto, na tomto stretnutí a ako vnímate to, čo bol výsledok tohto stretnutia a rokovaní. Takže o, my sme v zásade o, zaregistrovali výsledok, tú konečnú tlačovú o, debatu. O, kvitujem to veľmi, o, tento pokus o upokojenie situácie a o, nejaké riešenie situácie zo strany pána prezidenta. O, podarilo sa vydiskutovať o, veľa o, záležitostí. Tú tlačovku si mohol každý pozrieť, to teraz nebudeme opakovať. O, zo všetkých o, troch o, predstaviteľov koaličných strán zaznelo to, že náš priestor je momentálne jednoznačne Európska únia aj NATO Môžeme mať rôzne výhrady, ale toto je náš definitívny priestor. K tomu sa mm, ťažko nejakým spôsobom, alebo zbytočne vyjadrovať nejakým o, detailom. O, vážim si aj to a považujem za veľkú politickú vyzretosť, že pán Majerský toto pozvanie za o, KDH prijal a takisto považujem za úplné šliapnutie vedla minimálne tej tých o, pričetných e, strán, ktoré sú v opozícii, dajme tomu PS a Sasky, že to totálne nezrelo odmietli, akým spôsobom a s kým chcú vládnuť, keď odmietajú rokovať teraz, keď, keby raz bol po voľbách a získali by dostatočné množstvo mandátov, s kým chcú vládnuť oni sa rozhodnú, že týchto, s týmito sa budeme baviť a s týmito sa nebudeme baviť. Vymyslíme si, nakreslíme si ďalších koaličných partnerov, veď musia žiť v politickej realite. Takže to bola podľa mňa totálna nezrelosť. Mali si tam ísť vypočuť, mohli k tomu mať svoj názor, mohli mať doplňujúce, zlepšujúce návrhy, nevyužili to, o, využívajú námestia na haukanie a, a špekulovanie. Zároveň som ale zaregistroval aj taký varovný prst od vášho predsedu Andreja Danka, ktorý teda povedal, zjednodušene to poviem, že e, do inej Európskej únie sme vstupovali a v inej sme teraz. Aj, aj tým, že sa zmenili tie rôzne, rôzne veci, Lisabonská zmluva prišla a tak ďalej, takže Áno. E, na to by sme asi mali reagovať na, na túto situáciu, aby sme boli viacej rovnocenným štátom. Áno, tam k tomu sa dá len jedna záležitosť. Obrovská škoda je tzv. Vyšetgradské štvorky, kde sme si tieto veci, o, ktorá napríklad ešte v roku 2016-2020 fungovala a vedeli sme si spoločne nejakým spôsobom o, dupnúť voči Európskej únii a povedať, že toto už nie. O úspešným príkladom napríklad do dneska je to, že my sme si relatívne poradili s tou migračnou vlnou, ktorá vtedy nastala. Takže tento nástroj je momentálne rozbitý, Poliaci a Češi o, sa už až tak veľmi netvária ako naši kamaráti, nesúhlasia s nami o mnohých veciach, ale zase ani nie v tých vnútorných veciach, o európskych, väčšinou nesúhlasia v tých zahranično-politických veciach. Zaujímavú myšlienku pred približne dvomi týždňami povedal tiež váš e, predseda Andrej Danko. E, budem to tak parafrázovať, alebo to tak opíšem, že vlastne k ním nikto nikdy nebol meký, že bol, bol, alebo teda k vám celkovo k sns je každý vždy tvrdý, ano. aspoň čo sa týka médií a čo sa týka opozície, keď ste teda práve vtedy v koalícii a vyzval aj premiéra, aby ani vy ste neboli ako vláda Meky, ako vládna koalícia a napríklad vyzval na to, aby sa to poriadne jednak urobil ten zákon o tých mimovládkach, aby sa tam dala tá transparentnosť a, a ten, ten prehľad o tom, že odkiaľ sú financovaní a aby mali nejaké, nejakú zodpovednosť aj spoločenskú voči spoločnosti. A zároveň vyzval aj to, aby na niektorých ministerstvách boli odstránení títo ľudia, ktorí sú z toho prostredia mimovládok a ktorí ako keby to, tak trošku ovládali to ministerstvo, neviem, či asi myslel práve na ministerstvo školstva. Ako sa na toto pozeráte? Lebo jedna vec je, samozrejme, že chcete to nejakým spôsobom tie hádky utíšiť, aby to všetko mohlo tak fungovať, ako má, aby sa mohli schváľovať zákony, ale zároveň treba poukazovať asi aj na tieto veci, aby sa to mohlo pohnúť dopredu. Ako teda toto vnímate s tými mimovládkami? Lebo tom bude zase, keď sa to aj predloží, zase bude problém aj hľadať tie hlasy, pretože asi hlas, ktorý doteraz trošku to oddaľoval, tak asi to bude chcieť nejakým spôsobom aspoň stlmiť, aby ten zákon asi nebol až taký účinný, ako by mohol byť. No pevne verím, že už aj kolegovia z hlasu o, sa stanú po týchto skúsenostiach o, ktoré sa udiali vlastne aj v, na tých slovenských námestiach a hlavne, ktoré sa odhalili o, o, u týchto organizátorov. Verím, že aj hlas bude konečne trošku radikálnejší. Prečo o, tie, vždy o, média útočia do Slovenskej národnej strany? No, lebo ju považujú za najslabší článok koalície o, kvôli tomu, že vlastne má najnižší počet mandátov O, nejakým spôsobom sa aj podaril vraziť ten klin. Dôsledkom toho sú odidenci od kolo, okolo pána Huliaka a toto nás nejakým spôsobom oslabilo. No, toto, toto naozaj je veľmi o, nepríjemná záležitosť o, aj pre pevnosť koalície. A práve my sme to boli, my sme boli najväčší nepriatelia pre týchto kvázi, nazvem to Sorošovcov, lebo my sme tlačili zo všetkých síl, pokiaľ ešte koalícia bola v plnej, v plnej sile hneď na začiatku, aby sme sa venovali tomuto zákonu o mimovládkach aby sme vedeli, kto za koho kope. Jednoducho nie je možné, aby na jednom politickom ihrisku bojovali politické strany s novinármi. To, to, to nie je možné. Jednoducho takto nie sú nastavené pravidla. A žiaľ, nevyšlo nám to. Preto pevne verím, že kolegovia z hlasu budú poučení. Čo sa týka toho, čo sa akurát e, rozhoduje v parlamente, teda e, ten stavebný zákon a tie zdravotnícke zákony, tak tam to vyzerá, že to prejde? Áno, pevne verím, že tam neby, nemalo nás to nastať nejaké o, veľmi vážne trenie. Tam sa už dovysvetlili takmer všetky veci. O, ja nie som expert na zdravotníctvo, o, tomuto som sa venoval absolútne minimálne, ale ako starosta som nejakým spôsobom o, alebo takto. Chápem prečo musel dojsť k zmene stavebného zákona. Prichádzajú už aj poslucháčské otázky, tak poďme postupne na ne. Píše nám Milan, Dobrý večer, pozdravujem vás v redakcii aj všetkých poslucháčov. Použili ste výraz, že by sa to nemalo diať. Nevnímate vy, politici, ten stav, že na Slovensku je až príliš veľa vecí, ktoré by sa nemali diať a vy, ktorí by, ktorí by tieto veci mali riešiť, ich neriešite? Ak ste spomenuli aj toho prezidenta Trumpa, Trump jedným šmahom vyhodil z funkcií ľudí, ktorí organizovali COVID, alebo tých, ktorí Eh, jeho práve, právne stíhali. Premiéra Fica ako lídra opozície zatkli štyrikrát a nič sa nedeje. Do neba volajúci je prípad Lipšica, ale rozhodne nie je jediný. Nie je príčinou tohto stavu, že obidve skupiny politikov na Slovensku sú v rukách tých istých majiteľov a v slovenskej politike ide iba o to, kto je pri väčšom korite? Začnem od konca. Celkom určite nie. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Jednoducho, Slovenská národná strana ako taká je zodpovedná za tri ministerstva. zdá sa vám, že na ministerstve kultúry postupujeme málo radikálne? Zdá sa vám, že by ministerstvo životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu nefungovalo? Zdá sa vám, že by kolabovalo ministerstvo o, športu? Nie za tieto tri rezorty sme zodpovední a za ostatných nezodpovedajú ostatní, tí, ktorým im prináležia a tým prináležia aj vaše otázky. Ale keď sa pýtate, či sme o, spokojní, dajme tomu, s vyšetrovaním zo strany o, policie o, tých vecí minulých, tak nie, nie sme. Nie sme s tým spokojní, ale vieme s tým veľmi málo tlačiť, okr- o, veľmi málo spraviť, okrem toho, že tlačíme na našich kolečných partnerov, aby sa to dialo, aby to konečne začalo poďme teraz na tie ďalšie veci, ktoré sa dejú. Mm, hovorí sa aj o tom, že má byť nejaký zákon o mediálnom úrade, Spomínal to, myslím, práve tiež Andrej Danko. Uh-huh. A v tejto súvislosti tiež e, načím otvoriť aj tú tému tej rady STVR, lebo mnohí poslucháči sa aj tomuto divia, hej, že prišli ste teda k vláde, prišli ste teda k moci, e, považovali to za dôležité očistiť tú verejnoprávnu televíziu, aby vysielala inak časť sa podarila, urobil sa zákon, ale nie je možnosť dovoliť alebo navoliť tých zvyšných členov rady, uh mhm. -huh. ktorá potom má voliť toho riaditeľa, nového riaditeľa STVR už to vyzerá, že je to na dobrej ceste, že už sa to podarí? Tak e, toto je úplne bradatá otázka. Do, ne, do nekonečná, do nemajú stále vysvetľuje kolega Roman Michielko, že prečo. No naozaj, o, poviem to otvorene, zo strany hlasu došlo k blokovaniu tomu, aby sme vedeli navoliť tú radu. A bez nej nevieme ani regulárne zvoliť šéfa o televízie a tým pádom sa to stále naťahuje. Ale pevne verím, že už teraz je presne tá doba, keď to už behom týchto najbližších pár dní, týždňov zvládneme. A toto sa má asi riešiť až potom na tej ďalšej Národnej rade, čo má byť koncom marca? O, z, takto, ešte neviem presne, ako to zajtra dopadne. O, ešte neviem, kedy budeme o, voliť o, predsedu parlamentu, o, ale je to pravdepodobné, že asi to bude ten marec. Máme otázku od Michala z Bratislavy. Dobrý večer, zaujímalo by ma, či sa niečo robí vo veci genocídy páchanej na Slovákoch Matovičo-Hegerovskými fašistickými vládami masových vrahov, ktoré majú na svedomí viac ako 20 tisíc mŕtvych. Oceňujem, že to otvoril práve poslanec za SNS, ale odtedy je ticho. Ak nekonajú OČTK, orgány činné v trestnom konaní, tak ich treba prepustiť okamžite bez nároku na výsluhový dôchodok. Jednoducho chcem poznať mená masových vrahov. S pozdravom Michal z Bratislavy. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Je to jedna z tých najťažších otázok. Naozaj tomu sa venuje Peťo Kotlár. Mal určité kompetencie, nie všetky kompetencie, ktoré o, by potreboval z toho, čo vlastne sa mu podarilo nejakým spôsobom zadokumentovať a vyšetriť, spravil veľmi dôkladnú správu, ktorú predložil už aj na vláde, vie o nej pán premiér a už sa s tou správou podľa všetkého má začať jednať. Zároveň vy ste alebo venujete sa teda oblasti lesníctva aj okrem teda iných tém a Nedávno ste vlastne predložili zákon, ktorý má pomáhať e, v tejto oblasti viacerým, viacerým oblastiam, ale ešte predtým, ako prejdeme priamo k tomu zákonu, tak často sa samozrejme aj poslucháči pýtajú, pretože je to veľmi praktická téma a ľudia aj teda pod vplyvom covidu, keď bol covid, tak o to viacej chceli preventívne chodiť do lesa, aby naberali tam v zmysle tej japonskej lesnej medicíny, e, Shinrin-yoku, teda aj vitamíny, alebo teda aby naš naštartovali svoj imunitný systém, lebo je to jasné, že po, pobyt v prírode tomuto pomáha. To je aj vedecky dokázané japonskými vedcami. A aj práve preto chceli o to viacej chodiť do lesa a možno viacerí aj teraz chcú, lebo však imunitu si treba pestovať stále, aj keď nie je COVID. Ako sa pozeráte na tú problematiku medveďov, pretože vyhlasovali sa veľké vyhlásenia pred voľbami, že sa toto vyrieši do neviem akého času, ale proste veľmi rýchlo. A aj teraz nedávno bol zase nejaký prípad konfliktu medveďa s človekom, alebo teda stretu. Ako sa pozeráte na to, ako je to zatiaľ vyriešené a čo by sa v tej veci ešte reálne mohlo urobiť reálne? Mhm. Tak začnem o, o začiatku. Som absolvent o, Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, končil som v nejakom roku 2003, venoval som sa o, niekoľko rokov, pracoval som u štátnych lesov a konkrétne som sa o, niekoľko rokov z toho venoval profesionálnemu polovníctvu, zabezpečoval som polovnícke akcie a preto mi je vlastne problematika medvedia o, v celku známa. O, u nás, podotýkam, poloval, poloval som a zabezpečoval som túto činnosť v pohorí Tribeč, kde vtedy medveď ešte až tak o, premnožený nebol. O, našťastie dodnes v týchto lokalitách nie je ten problém taký vypuklý, ako niekde, dajme tomu, v okolí Polany, v Nízkych Tatrách, Vysokých Tatrách, Fatre, okolo Martina a tak ďalej a tak ďalej. Takže o, dôvodom toho, o, prečo sme to, e, sme to dopracovali do, do, tejto, do tohto štádia, je vlastne to, že sme vypestovali generáciu medveďov, ktorá sa nebojí ľudí. To znamená, Medvede sa o, posledných 20 rokov strieľali stále menej a menej, až sa o, loviť prestali. Tým pádom vlastne nedostávajú tie mláďatá od svojich matiek o, tie informácie alebo tú výchovu, že človeka sa majú obávať. O, k tomu o, ďalšia vec je tá, že vlastne medvede ostali o, premnožené. Mm, na Slovensku by sme potrebovali nejakou vedeckou metódou konečne stanoviť po 20 rokoch tápania, koľko medvedov na Slovensku chceme mať a aké škody o, sú pre nás únosné a sme ochotní ich znášať a medvedia na Slovensku cho, o, takýmto spôsobom zachovať. Medvedia v tom medzivojnom a povojnom období bolo možno, že o, 10 až 20 jedincov. O, tie, práve polovníci boli tí, ktorí medvedia začali o, účinne chrániť a dopracovali do o, no, dopracovali sme to tam, že vlastne na Slovensku ako jedinej e, okolitých štátoch bola zdravá, silná populácia medveďov, ktorá aj keď pochádzala z pomerne úzkeho genetického základu, tých 20 jedincov, vlastne o, sa stala životaschopnou o, schopnou teda, o, populáciou. Riešenia. No, keď bolo pred voľbami, samozrejme, eh, chodilo sa po kultúrakoch, eh, debatovalo sa s ľuďmi, eh, robili sa relácie a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia, hlavne v tých severských oblastiach, majú už toho dosť. Mali strach, mali strach o svoje deti, mali strach o svoj majetok, o, o svoj život a preto o, sme jednoznačne boli toho názoru, že s tým treba niečo robiť. Môj názor stále je taký, že jediná medicína pomerne rýchla je taká, že by sa medveď znova vrátil e, o polovnické obhospodárovanie medveďa do rúk polovníkom, stanovil by sa ten minimálny počet, ktorý chceme na Slovensku chovať a celý ten nadstav, ten prírastok by sa postupne nejakým spôsobom odlovil. To je, o, to je môj názor. O, dá sa to debatovať strašne, strašne dlho. Možno keby ste mali nejakú doplňujúcu otázku k tomu, tak vám... O, ale o tomto sa dá rozprávať hodiny. Možno by bolo zaujímavé, ja som dostal práve pred reláciou taký nápad, aj som to hovoril, že čiastočne, aspoň postupne ich eh, tých medveďov pouspávať, mm-hmm. dať im nejaké tie čipy, aby sme vedeli o ich pohybe a, a tým pádom by sme aj vedeli aspoň čiastočne, koľko ich je. Medvede sa čipujú, o, to je pravda, o, dokonca deje sa to aj v Severnej Amerike. O, nie je to taký princíp, že vlastne medveď sa jednak očipuje, alebo prípadne dá sa mu priamo e, vysielač, o, e, o, e, ktorý sa dáva okolo krku a potom, keď sa vlastne ten dotyčný medveď priblíži k o nejakému, nejakej hranici, k nejakému obydliu, tak dá to signál o tom, že treba zasiahnuť a tí rangeri vlastne sa o, postarajú o to, aby toho medveďa buď vyplašili a keď to sa to opakuje, tak potom aj ten medveď je nakoniec o, zlikvidovaný alebo teda eliminovaný. Lenže ja by som vôbec nebol prekvapený, keby sme my prišli na to, že na Slovensku máme 3000, 4000 kusov medveďov. Viete si predstaviť, čo by to bolo za operáciu, a koľko by to stálo a aké by to bolo technicky náročné. Ja si myslím, že, že to je technicky takmer nemožné. Nič nie je nemožné, ale takmer nemožné. Začipovať 4000 jedincov. Viete si o, predstaviť, o, robíte s tou uspávacou látkou. Vy musíte vlastne odhadnúť, koľko ten medveď, o, dajme tomu, váži a podľa skúsenosti typnúť, že koľko o, tej uspávacie látky mu máte dať. Keď mu dáte málo, medveď môže niekde odísť, môže o, zaspať oveľa neskôr, o hodinu, o dve, vy ho nenájdete. On to, to nie je tak, že ho, vy do neho streknete tú luspovacú látku a on behom sekundy spadne na mieste. Mm-hmm. Vy ho nemusíte dohľadať. Keď mu dáte príliš silnú látku, ten medveď uhynie my musíte mu potom podávať protilátky, keď ho vlastne dohľadáte a o, pracovať s ním. Takže je to veľmi, veľmi o, zložité. O, veľa, e, bol by vysoký úhyn týchto medveďov pri týchto záležitostiach a myslím si, že by to, že, že by to nebolo rentabilné. Máme otázku od poslucháča e, z Rakúska. Dobrý večer. Dobre, Á, dobrý večer, ja som videl, že idete čítať. Tak som rád, že ste mi dali priestor, pozdravujem hostia, aj moderátora, jeden z mojich obľúbených. Ďakujeme. A otázka je, keď ste pri tých medveďoch, viete, čaká sa, až bude nejaká tragédia, a to vám garantujem, keď bude nejaká väčšia tragédia e, na, na účet medveďov, do 24 hodín alebo do 48 hodín bude zákon prijatý. Neviem, prečo sa čaká, až musí dojsť také nejaké väčšie väčšej A ešte k, tomu, k tomuto tému, čo keby vyhlásené nejaké reštaurácie, jak sa je, konzumuje sa konské meso bežne, to je povolené, by sme konzumovali aj akože by sme boli medvedožrúti. To budú, celkom chutné by boli z toho stejky aj rysky. A to by sa dalo vybaviť, no. Až dokonca do atraktivity by to išlo. E, ako gurmančinu. A takisto, keby sa jedli, tak myslím, jak ste z, z oboru zdatný polovník, že keby oni, oni by určite cítili ako v pachu, že my ich jeme, že by sa báli, automaticky by sa nás báli. <laughs> Viete, keby to prešlo do obyvateľstva. No, takže pozor na to, že čaká sa, čaká sa a musím povedať aj na toho uh, e, Tarabu, je trošku taký rešpekulovaný, aby bola zachránená e, tolerancia od e, Bruselu, aby bola Lajnová spokojná, ale že sa obetuje pritom nejaká ľudská tragédia, to je druhé. Nie, to, a že zachránil koľko miliónov. To, Nie, to, to, toto to kategoricky ja, ja odmietam, hej. No, no však, ale, ale e, oficiálny ten narratív, jak sa hovorí, na konci dňa, jak sa tiež hovorí, nie na konci, také zbytočné slova, na konci dňa, bude tak, že sa stane tragédia a sa to spraví do, dva, do 48 hodín. A už a ľud, ľudo e, sa, sa, sa bude zbúriť, lebo skutočne sa bavia chodiť na maliny, to je už ani není na hríby, ja sám sa obzerám po Bielých Karpatoch, keď sú stražovské, už aj tam boli videní, aj Bielých Karpatoch niekade. Viete čo, no e, je na čím konať. A ešte niečo, to je jedna vec. Vrajte sa, začnite to tými medveďmi. A druhá, Doteraz mi nikto nevysvetlil, ja viem, že bola nutná revízia justície. OK, zrušenie súdu, či e, tej prokuratúry. Prečo sa nezrušil aj si, Zase polovičná robota. Vy nie ste na vine, to viem. A druhá vec, že prečo začali skutočne s touto justíciou, dobre, to by Harabín by im dal, by zrušil aj justíciu, teda justíciu, aj prokuratúru, aj súd. Doteraz súda nechali a tí prokuratúry aj ako Lipšic, ha, ha, ha. A, Dobre, ďakujeme. E, e, druhá, ešte, toto, ešte, ešte toto, že prečo museli začať, mohli robiť, čo chceli, prečo museli skracovať tie doby, to je konkrétne premlčacie doby, to je hamba a prečo takisto e, skrátenie tých trestov. Toto mohlo počkať aj 3 roky. Lenže e, nabili veľké delo, veľký kaliber opozícii, že skutočne, aj, a to tak musí každý chápať, chránili prdele tých svojich oligarchov. Asi tak. Prepáčte, ale mňa to tak štve, že ja viem, vy ste to, ale pošlite to ďalej. A ešte, ešte jednu malú otázku, či malú, malú radu. Nech Kotlar, už mu odkazujem e, horem dolem, ale žiadna reakcia. Bolo by dobre, keby Kotlár nabral váhy a váhy by nabral tak, keby vytvoril má na to ľudí alebo prostriedky, transparentný účet, kde by bolo, to hlas, ako transparentný účet, ľudia by sa mu tam pozbierali, tí všetci postihnutí covidom, čo by dali len korunu, majú 18 rokov, bolo by to také referendum. By mohol sa oprieť možno o 3 milióny ľudí, o 2. Ale by, by mal inú, iný kaliber, takisto váhu tak tomu odkazujem cez vás, povedzte, že ho, ne, nemám na ňo kontakt, ale posílam mu cez Starabu, nie cez, aj, e, cez e, mnohých viacej politikov, aj mladého Kaliňáka, hovoril, áno, pošle, pošle, nič sa nedie. To by bolo možno schodné, aby mal váhu. Takže tri veci. Medvede, e, prečo to spravili s tými e, zákonmi tak rýchlo, skrátenie doba. Áno, ďa, a, a ďakujeme. Ten, COVID, ten nech má váhu a nech to došetri. Čau. Ďakujeme, majte sa no už budú písať nejakí poslucháči, že mám ho vypínať rýchlejšie a tak ďalej, aby sa druhí dostávali. No ale ten ďalší pán, ktorý teda sa snažil úpenlivo dovolať počas tohto telefonátu, tak už teraz môže skúšať a teraz teda vaša odpoveď. O, takže v skratke, Peťovi Kotlárovi určite odkážem, to je jedna záležitosť. O, pri, tý, pri tom trestnom práve, tam jednoducho došlo k harmonizácii s Európskou úniou. Tam ten ten, to to je fakt a je to, je to, je to e, vybavená záležitosť. To sme akceptovali. Ja nie som právnik, o, proste bolo to vecou koaličné do, dohody, tak, sme, tak sa to dohodlo a sa to schválilo. Vrátim sa k tým medveďom. O, pán Taraba vôbec nezabudol na problém medveďa, začal ho práve že od začiatku riešiť, osobne vycestoval do Bruselu kvôli týmto záležitostiam a vďaka našim šikovným europoslancom Hojsikovi a Viezikovi, ktorí tam lobovali proti tomu, aby bola jeho misia neúspešná, vlastne sa vyjadrili o, príslušné orgány Európskej únii, že to bude trvať minimálne dva roky, o, čo sme prijali tá s veľ, veľkou nevôľou, ale pracuje sa na tej legislatíve. O, proste v no, Bruseli nám to musia uvoľniť, túto legislatívu, lebo bruselská legislatíva je nadradená o, veľa, o, vo väčšine záležitostiach našej o, národnej legislatíve a preto sa vymyslelo aspoň také dočasné riešenie náplasť na tie najproblematickejšie záležitosti, že v danom okrese, kde medveď robí šarapatu, sa vyhlási o teda výnimočný stav a v rámci toho sa potom ten medveď o, pomerne rýchlo uloví na výnimku. To je celé. Ďakujeme, máme poslucháča ďalšieho, ktorý sa snažil úpenlivo dovolať. Dobrý večer, môžete hovoriť. Dobrý večer, prajem, prajem pána moderátora, pána Garaja. Ďakujeme. No, Ďakujem. No, ne, neviem, neviem, ako by som začal. Pán Garaj, keď ste bol v infovojne, som vám dal otázku ohľadom nejakého semaforového auta. Tam ste povedal, že som si do vás ripol. Dneska ste použili viacej, slovo, viacej razy slovo chlap. Tak ak ste chlap, tak sa mi k tomu vyjadrite, ako je to možné, že pán podpredseda parlamentu, pán Danko, predal havarované auto mestu Holič, podľa mňa to auto mohol dať na bazoš, tam ho mohol predať a nemusel ho predávať mestu Holič. Lebo mesto Holič podľa mňa potrebuje peniaze aj na iné veci, nie na havarované auto. Len toľko. A ešte k jednej veci. Vyprávate o Huliakovcoch, o tých Migalovcoch a neviem o kom všetkom, ale stále nepoviete, alebo sa vyjadrite k vášmu predsedovi, pánovi Dankovi, kto začal všetky problémy v koalícii ohľadom tých volie predseda parlamentu, prezident, potom eurovoľby, tam ste to úplne po, po, po to. Tam ste nahnali poslancov z Národnej rady, aby šli do europarlamentu, čo mali robiť v parlamente u nás doma. Danko si myslel, že ich tam takto zvolí, že potom prídu členovia CNS do parlamentu, to vám nevyšlo. A teraz je zle. A Danko sa zakrýva teraz až aj k tej dohode pred voľbami. Aj to ale to je ťažko, lebo budete, ešte no, budete všetko kryť, lebo vy ste tam ako náhradník. Keby sa Taraba vrátil do parlamentu, neviem, kto by musel z parlamentu odísť, či vy, či tá Kramplová, či neviem koho, či mladý Lučanský, neviem. A podľa mňa to je celý problém. Dobre, pekný večer. Ďakujeme, pekný večer. Aj vy sa držte. Tak um, sú aj kritickí poslucháči, treba to uznať, že ano, však keď niekto vo vláde, tak <clears throat> eh, treba uznať, že treba makať ešte možno viacej, možno je to aj taká výzva pre vás všetkých, aby ste ešte viac zapli. Dobre, začnem. Návštev dostatočne o, dostatočne objasnil celú záležitosť okolo semaforu. Myslím si, že médiá to omielali dokola, sprava, zľava, z vrchu, zo spodu. O, prejdem k tomu, že prečo vlastne o, sa predalo auto. No auto sa o, opravilo a potom sa vlastne ponúklo na predaj. A keďže práve mesto Holič to prejavilo záujem o, o toto opravené auto... Vaša obec? Nie, mne by to bolo asi zbytočné. Ne, asi, to holí, že predsa len veľké mesto, ktoré má svoje potreby a moja obec hm, také auto nepotrebuje. My potrebujeme skôr iné záležitosti. Takže vlastne, keďže Takže to sa to odpredalo. Holič, tak... od, áno, mhm. prejavili záujem a úplne bez problémov. Naceni, ocenilo sa to v tom servise, ako to má hodnotu a za hodnotu vyššiu, ako bola ocenená, o nejakých 1000-2000 eur sa to odpredalo o mestu Holič, ktoré s tým súhlasilo. No a k tým ešte ďalším výhradám, čo poslucháč hovoril? Skúste mi pripomenúť, čo... O... No, tie z, zbabrané eurovoľby napríklad. Tak z, tie eurovolby nám jednoznačne nevyšli, ale nie je to tak, že sme chceli vypratať poslancov o, z Národného parlamentu do o, Európy, lebo o, boli sme realisti a maximálny počet tých, ktorí sa boli umiestnili, je jeden alebo dvaja. O, práve, že náš predseda ponúkol svoje meno hneď na prvom mieste v kandidátke a bol by sa, keby bol zvolený, tak povedal jasne, že on by dobrosúd bol išiel. A ešte čo pán poslucháč spomínal to, že keby sa napríklad Taraba vrátil do poslaneckého kresla, tak e, kto by z náhradníkov vyšiel von? O, za pána Tarabu som náhradník. Prvý, prvý náhradník som bol ja. Uh-huh. Takže vy by ste vlastne áno, skončili. Áno, on odišiel ako prvý minister z, z tejto skupiny zvolených poslancov a bol by som, náhradník som bol ja za ňou. Dobre, dali sme priestor teraz e, pánovi, ktorý mal kritické poznámky a dáme teraz priestor aj poslucháčke, ktorá píše, myslím, že ona je z Veľkej Británie, ak práve a nezvoní telefon práve, ale však v pohode môže počas toho aj zvoniť telefonát. Telefonáty sú stále uh, k dispozícii na 0951 485 385. Keď ste sa rozbehli, tak môžete pokračovať a ďalší. Ale máme teda e, pozitívny mail od poslucháčky, ktorá je tak, sa mi zdá, že z Veľkej Británie, Saška sa volá, naša stála poslucháčka. Pozdravujeme ju do Británie. Dobrý večer do štúdia a aj poslucháčom. Otázku nemám, lebo SNS si robí svoju prácu, ktorú slúbila voličom veľmi dobre. Na ministerstvách, ktoré majú pod patronátom. Čo sa týka Huliakovcov, veľké sklamanie. Volili sme SNS, no okrem iných sme dali hlas aj Huliakovi a Ševčíkovi. A čo by som sa najradšej každé ráno s prepáčením oplula v zrkadle. V zrkadle. Ľuptákovi sme nikdy neverili. Takže Huliakovštinou ad 1. E, na dnešnej tlačovej konferencii Huliak povedal, pán Malatinec bude zvolený za podpredsedu Národnej koalície na budúcom sneme. Pre pána Jána on to odkiaľ vie, aká autokracia a diktatúra funguje v tej jeho strane, z ktorej už každý zutekal. Ad 2 pán doktor Kotlár by sa mal verejne dištancovať od nich, lebo že vraj je členom Národnej koalície. A tri, som si istá, že dostanú ministerstvo. Pán Garaj, mohol by ste tlmočiť tento mail pánovi predsedovi Dankovi, prosím. Všetky relevantné a zákonné kontrolné mechanizmy sústrediť na ministerstvo, ktoré dostanú Huliak a kompánia, kontrol, kontrolovať každé euro, každú zmluvu. Ďakujem a ad 4. Voda, pôda, les a typos by malo byť nové heslo týchto zapredancov. Ďakujeme za hostia a za vašu skvelú pripravenosť, pán Albert, na každú reláciu. Ďakujem pekne, takže toto bol pozitívny mail pre vás, ktorý Jednú, zhodnotil prácu áno. SNS. Čo by ste chceli odkázať Saške mm. alebo ešte k tým veciam, čo možno napísal? Samozrejme, chcel by som sa poďakovať a odkázal by som toľko, e, že pán Peter Kotlár nie je členom o, Národnej koalície, ani, ne, o, ani nebol členom Národnej koalície, nebol členom strany. On iba vlastne kandidoval na tých kandidoval, miestach, ktoré mali vyarendované Kandidoval z ich kvóty, áno. To je, to je celé. To dneska nie je členom žiadnej politickej strany, Peťo Kotlár. Dobre, tak teraz sa môžeme dostať opäť e, k tomu tému ochrany životného prostredia, keď to tak všeobecne povieme. Mhm. E, pretože celkovo pri tých lesoch napríklad, alebo pri tých e, polnohospodárských pôdach, vždy je tam taký ten konflikt, že jedna vec je Jedna vec je záujem vlastníka alebo záujem nejakého polnohospodárov, aby sme mali potravinovú sebestačnosť, ktorá je tiež samozrejme oklieštená, ale veľmi dôležitá. A druhý záujem je potom tých ekológov, ktorí tiež je dôležité teda nejakým spôsobom chrániť to dedičstvo, aby sme o to celé neprišli a musí sa tam urobiť nejaký ten kompromis. Vy ste teraz aj prišli s novým návrhom zákona, ktorý niektoré veci má z toho riešiť. Čo je tam také najdôležitejšie? Tak, o, ďakujem za otázku. O, Slovensko je vlastne z nejakých 40% pokryté lesmi. Je to naše absolútne bohatstvo. Máme tu na niekoľko národných parkov a ako také sme sa o ne snažíme nejakým spôsobom starať. Ten, to, to, tá starostlivosť je vždy kompromisom. keďže tento takto, prečo sa vlastne zaujímame o túto záležitosť? Keďže vlastne vo, ministerstvo životného prostredia patrí do gestie Slovenskej národnej strany, tak sa úplne prirodzene venujeme týmto, týmto problémom. S návrhom tejto záležitosti prišiel za nami pán štátny tajomník Filip Kufa, ktorý bol už v minulom volebnom období poslanec Národnej rady a už tedy nejakým spôsobom si pripravil túto záležitosť. Do tohto nového návrhu zákona, ktorý sme nakoniec podali poslanci o Garaj, Lučanský a pani poslankyňa Kramplová, nás zapojil a začali sme ho nejakým spôsobom vylepšovať. Hlavným zmyslom tohto je, aby sme vylepšili život alebo zjednodušili život e, ľudí na vidieku, ktorí vlastne priamo v tých parkoch, v tých chránených územiach, e, v tých stupňoch ochrany žijú. Mnohokrát tí ľudia tomu nerozumujú, prečo sa niečo niekedy mohlo, prečo sa teraz, e, dajme tomu, nemôže a sú dosť často stratení v tých predpisoch. Tieto predpisy by sme veľmi radi zjednodušili a vrátili im nejakú takú sedliackú logiku. Môžeme to prejsť aj postupne, ak je dostatok času, ale je to dosť rozsiahle, e, sú tam také zaujímavých aspoň pár bodov, čo mám vypichnutých. Nech Napríklad, že ak, ak sa rozhoduje o tom zaradení do Natura 2000, to je teda nejaká Áno. organizácia, ak tomu správne rozumiem, ktorá má zastrešovať to, aby bolo splnené, splnená ochrana prírody alebo vysoký stupeň ochrany prírody, tak sa to musí už teraz podľa tohto návrhu zákona, len keď to písomne odsúhlasí vlastník. Áno, to je obrovský rozdiel oproti o, tej o, dobe temna za pána Budaja a za Matoviča a ostatných. Vlastne vrátili sme sa k tomu, že aby mal do toho čo povedať aj vlastník. Ja ako starosta som sa stretol s jedným konkrétnym prípadom. U nás v našom katastri boli o, lesy, o, myslím, že to bolo v druhom stupni ochrany. Prišli štátni o, štátni zamestnanci štátnej ochrany prírody zvolali u nás stretnutie vlastníkov a snažili sa to vlastne toto územie zaradiť do o, Natury 2000. O, chceli to posunúť z druhého stupňa ochrany do tretieho stupňa a normálnym spôsobom o, teda pozvali. Veľmi si vážim ich profesionalitu, u nás to prebehlo týmto spôsobom. Nakoniec, o, keď o, zvážili vlastníci pro a proti, tak túto záležitosť odmietli. Ale mohol sa stať taký prípad, že títo vlastníci by to bolo ignorovali, veď podľa úplnej logiky, preč, ako, akým spôsobom by nám mohli sadn- siahnuť naše vlastníctvo, keď sa nezúčastníme a, ne, a nerozhodneme o tom, že s tým súhlasíme. Nuž, bolo to tak. Keby neboli prišli, tak im to úplne automaticky preradia do vyššieho stupňa ochrany a vlastne do dneska nemohli by tam o, ťažiť tým spôsobom, aký, aký, akým sa o, ťaží. Nemohli by tam o, pásť napríklad o, o, hospodárske zvieratá a rôzne iné obmedzujúce záležitosti by tam z toho boli. A toto chceme vlastne, aby, aby to platilo natrvalo. To znamená, že áno, keď raz niekto vlastník, tak bude o svojom pozemku rozhodovať, aj keď to má patriť do nejakého stupňa ochrany. Toto chceme. Milí poslucháči, v relácii v prvej línii sa rozprávame s podpredsedom Slovenskej národnej strany a s poslancom e, Slovenského parlamentu, teda, teda Národnej rady Slovenskej republiky, Milanom Garajom. Po prestávke pokračujeme. Počúvate slobodný vysielač. Pokračujeme, milí poslucháči, v relácii v prvej línii. Rozprávame sa s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedom Slovenskej národnej strany Milanom Garajom a v prestávke sme mali <laughs> pesničku, že keci samé keci, tak veríme, že my nerozprávame len keci a samé keci, že to bolo len také ako taký podmaz. Ono sa zvykne rozprávať ako o politikoch všeobecne, že to sú často len také rôzne keci e, ľudovo povedané a že potom skutek utek, aj to sa zvykne hovoriť, tak verme tomu, že táto vláda ešte nepovedala posledné slova táto vládna koalícia, ešte sa vschopí a urobí viacero z tých vecí, ktoré slubovala a ktoré občania, obyvateľia právom očakávajú samozrejme. Takže už tu je aj pán poslanec. Tak ideme ešte na ten zákon, ktorý ste navrhli a v tom zákone e, zaujalo, zaujalo ma napríklad taká, taká myšlienka, lebo alebo teda taká oblasť, lebo často si zvyknú ľudia v lesoch zbierať plody uh-huh. a tu sa rieši v tom, v tom návrhu zákona práve aj toto, že budú mať práve výnimku zbierať tieto lesné plody vlastník, správca alebo nájomca pozemku. Áno, tak na začiatok by som rád upokojil ľudí, že nikto nejde sprísňovať o nejaké zákazy zberu lesných plodov a húb. Nie je to vôbec. O, ale treba si uvedomiť, že napríklad v tom treťom stupni ochrany a už aj kvôli vlastnej bezpečnosti by sa ľudia nemali pohybovať mimo vyznačené e, chodníky. O, e, tým pádom, keď sa pohybujú mimo vyznačené chodníky, veľmi ľahko môžu práve že prísť k úrazu, môžu sa stretnúť s medveďom a prípadne niečo podobné. My by sme chceli umožniť e, vlastníkovi pozemku, prípadne správcovi, najomcovi, aby aj v tomto treťom o, stupni ochrany vedel nejakým spôsobom o, participovať na tom zbere, na tom regulovanom zbere. Nejde nám o žiadne o, obrovské, o, dajme tomu, podnikateľské plány, ale ide o to, že naozaj, keď má nejaká rodina o, v nejakom urváre, v treťom stupni ochrany svoju, svoj nejaký pozemok, prečo by tam nemohla ísť na, na huby. Vôbec nevidím, nevidím žiadny problém. Takže chceli by sme to týmto zákonom umožniť. To znamená, chceli by sme nie sprísniť, ale o, otvoriť pre viacej ľudí túto záležitosť. Máme poslucháča na linke, tak dobrý večer, môžete sa pýtať? Dobrý večer, ešte raz. Dobrý večer. Som rád, že som sa dovolal. Dobrý večer. Pán Garaj, ako starosta obce, aký máte ľudský pohľad na Šurany a na to, čo sa tam má diať. Ďakujem, pekný večer. Ďakujeme, no to sú super otázky, takéto mm. -hmm. rýchle, stručné, jasné. Ďakujem pekne za otázku. No, mm, potrebuje Slovensko aj priemysel, ale úplne o, o, otvorene hovorím, že súhlasím s tým, že by to nemalo byť na o najúrodnejšej pôde, ktorú na Slovensku máme. Nemalo by to ohrozovať naše vody, nemalo by to ohrozovať našich ľudí. Jednoznačne. Takže nie. A ste možno tieto výhrady niekomu odkazovali z tých ľudí, ktorí to práve riešia? O, áno, bavili sme sa o tom pomerne otvorene. A je to teda už uzavreté, musí to už tam byť, lebo však kým to ešte nie je postavené, kým sa ešte základy nekopú, ešte by sa to mohlo nejakým spôsobom presunúť niekde možno do hladovej doliny na miesto, kde boli rôzne fabriky vybudované za socializmu a už nefungujú. Nebolo by to správne posúvať niekomu na, do hladových dolín, aby, aby on vlastne niesol túto záležitosť, pretože ju ja nechcem, ale možno, že by sa vytipovalo nejaké vhodnejšie miesto na toto, lebo naozaj tie baterky bude treba a priemysel o, nepostojí, keď ho nebude mať my, tak ho iba niekto iný zemi a len o, zo vzduchu ani na Slovensku nevyžijeme, ale o, nie je to dobrá záležitosť. Poďme ešte k tomu zákonu o tej ochrane prírody, e, ktorý sme práve rozoberali. A sú tam napríklad e, na tej tlačovke, ktorá bola, tak zaujala ma, zaujala ma napríklad taká myšlienka, že rôzni ľudia si dávajú nejaké ponuky niekde v nejakých inzerátoch, že príďte na, do takéhoto územia, je to môj pozemok napríklad a, a ukážem vám tam medveďa. Mm-hmm. Hej, že toto sa nejakým spôsobom rieši, aby sa toto už nemohlo, alebo ako, ako je na tom toto? Pretože ak sa bude robiť takáto turistika za medveďmi, tak o to menej budú pl- tie medvede plaché alebo sa báť toho človeka a o to viac budú zvyknutí na, ne- o, na neho. Ako polovný referendum štátnych lesov sme mali vlastne v ponukovom cenníku aj niečo ako pozorovanie a No, fotografovanie zvery. Takže ako produkt to nie je zlé, ako turistický produkt je to výborný nápad, ale takisto je veľmi dôležité na to, aby sa vlastne sa to regulovalo. A užitok by z toho mal mať nie nejaký Ferko, Joško, Erik, o, to meno nehovorím náhodou, o, lebo jeden takýto Erik o, z nejakého, nejaký mimovládky sa týmto doslova o, živil a priživoval. O, Nemali by to mať z toho konečný osoch o, hociaký takýto o, špekulanti. Mal by mať z toho osoch, osoch ten, kto je vlastník, ten, kto je najomca, ten, kto je užívateľ. To je, to je môj názor a týmto by sme smerom sa chceli o, uberať a toto by sme chceli vlastne presadiť. A možno by z toho nemal mať osoch aj štát, aby potom mohol... Štát, aj... štát z toho samozrejme má osoch vo forme daní, lebo vy keď niekomu poskytnete službu, tak ju zdaníte. Vieš, tak, takíto špekulanti si to nechajú vypl- vyplatiť na ruku a je to pre nich vybavené. Lebo keď sa budeme vlastne rozprávať aj o tej konsolidácii, pretože aj to ľudí nevá, tak veľa ľudí sa pýta práve to, že prečo ste viacej nešli po tých bankách a po tých e, veľkých milionároch, ktorí majú obrovské zisky, aby oni viacej pomáhali sanovať e, to, to čo sa podarilo za Matovičovej vlády e, vlastne požičať a čo musíme teraz splácať a prečo bežní ľudia to musia splácať? No, hneď na začiatok si ešte raz veľmi dôležito zdôrazníme, že kde je príčina tieto záležitosti. Áno, príčina je tá, že sa rozhádzali desiatky miliárd eur počas bývalej vlády Temna, ktorú viedli Matovič, Sulík a Kolár. Treba stále pripomínať, že vlastne to sú títo traja experti, ktorí nás sem doviedli. Preto to je dneska nutná táto konzolidácia a formy, že čo a ako. No my ako SNSK nám sa podarilo vyboxovať pre náš segment, o, čo bolo vlastne o, turizmus bol to šport, bolo to ubytovanie, 5-percentné DPH, 5% DPH. Ja naozaj, a tá Slovenská národná strana, my nemôžeme byť zodpovední za úplne všetko na Slovensku. Chápem, že tú otázku ste im položili preto, lebo ja som tu momentálne ako zástupca, dajme tomu parlamentu, vládnej strany, ale toto sú dosť podstatné, nakoniec aj tak rozhodli tí, čo sú za príslušný rezort, a to je rezort financí, zodpovední. Máme otázku, aby sme aj toto vyriešili, tieto otázky od poslucháčov postupne a samozrejme ešte môžete písať na studio zavinačslobodnyvysielac.sk a potom sa ešte krátko vrátime k tomu návrhu zákona. E, píše nám Karolína z Košíc, Aký máte názor na to, že Migal a Šalitroš boli vylúčení zo strany hlas? Či to podľa neho prispieje k zlepšeniu atmosféry v koalícii? Hm, ťažko povedať, či to prispieje k o, zlepšeniu atmosféry. O, koleční partnery hlas to vyhodnotili, že o, nastal čas na takýto vážny, závažný krok, preto ho urobili. O, tam sú rôzne otázky o tom, či nemali vylúčiť len samotného Migála a potom Šalitroša ešte chvíľku podusiť, o, povedané tako, takýmto žargonom ale o, zase druhé názory rozprávajú to, že keď sa rozširuje gangrena, tak treba zarezať hlbšie, aby to nenapadlo o, zvyšok organizmu, ktorý je ešte zdravý. Takže verím, že kolegovia v hlase si to dobre zvážili a a urobili to podľa svojho. No, no u nás ťažko rozprávať. My sme sa týmto problémom neborili týmto spôsobom, lebo od nás priamo odišli tí traja poslanci. My sme nemuseli nikoho vylúčovať, ani sme nechceli a dodnes ma, ma to mrzí, že vlastne takto o, skupina poslancov okolo pána Huliaka o, rozbila tú našej strany a mm, no. A oni zároveň ani neboli členovia, takže... Hlavne, hlavne pochovali na dlho tú myšlienku spájania pronárodných síl. Ale nebol možno aj to problém, že nemohli sa stať súčasťou SNS, alebo že proste je to tam také zabetónované, zvykne sa hovoriť, aj pani Belousová to tu hovorila, keď to bola ako hostka, že Andrej Danko je úplne zabetónovaný v tej pozícii predsedu a že tam sa nedá nič nejako hýbať. Absolútne nie. Na poslednom sneme mal aj protikandidáta a vlastne vyhral obrovskou väčšinou. u nás sa to rieši takýmto spôsobom, keď chce hoci ktorý člen kandidovať proti, o, alebo tak chce kandidovať na predsedu Slovenskej národnej strany, potrebuje o, poverenie aspoň z jednej o, krajskej rady. Tam sa prebehne hlasovanie a ako náhle ho získa, tak je vlastne regulárny o, protikandidát. Ešte jedna otázka od Karolíny z Košíc. Či bol podľa vás dobrý nápad brať na kandidátku SNS predstaviteľov Národnej koalície, keď vidíme, ako sa Huliak a Ľupták správajú, že vydierajú Andreja Danka? Zaujíma ma taký jeho spätný pohľad na túto tému. Pozrite sa, úplne inej situácii a s inými informáciami sme stáli pred voľbami a úplne inými informáciami aj o ľuďoch, o ich charakteroch, o ich schopnostiach sme teraz. Vtedy jednoducho sme obrovským nadšením sa vrhli na myšlienku spájania pronárodných síl, ktoré sme verili, že prinesie svoje ovocie. Navzájom sme sa volali na rôzne podujatia, kde sme nejakým spôsobom bojovali za jeden tím to, to bola značka Slovenskej národnej strany, to podotýkam, všetci, aj o, pán o, Taraba, aj pán Huliak, aj pani o, ministerka Šimkovičová o, kandidovali o, na, našej, na našej kandidátke Slovenskej národnej strany. A teda verili, sme, verili sme, že sa naozaj po tých voľbách udržíme a budeme o, naďalej o, fungovať. Žiaľ, to sa nepodarilo a dnes, keď sa na to, na to dívame, o, tak máme rôzne zmiešané pocity, ale už tým nespravíme absolútne nič. To by bol také mlátenie prázdnej slamy, keby sme o, banovali nad tým, čo sa udialo, bez toho, že to vieme nejakým spôsobom ovplyvniť. Ešte, aby sme sa krátko e, vrátili k tej téme prírody a k tomu návrhu zákona, tak zaujímavé tam bolo aj to, že prístrežky pre zvieratá, nejaké dokrmoviska, tak e, tie jeden zákon prikazuje a druhý zákon ich zakazuje. Ano. Že aj toto sa tam má ano. vyriešiť. A podotázka k tomu, že koľko, lebo tých zákonov je veľmi veľa a bežný človek sa v nich ani nemá prečo vyznať, lebo to nemá čas ani študovať. Koľko zákonov je možno takých, alebo s koľkými ste sa stretli, kde vyslovene si protirečia, jeden odporuje druhému a tak, tak ďalej? Veľmi často si odporuje zákon o lesoch so zákonom o ochrane prírody, to je jedna záležitosť. Vlastne o, lesníkom prikazujú nejaké normy o, hospodáriť v lesoch podľa určitých o, jasných pravidiel a pritom práve v rôznych stupňoch ochrany, ochrany im to bránia o, rôzne výklady <clears throat> zákona o m, mm, životnom prostredí. To je ad jedna. Vrátim sa tým prístrežkom. O, veľmi často vlastne, no, o, zákon o veteríne nám o, prikazuje, aby tie hospodárske zvieratá netrpeli nejakou núdzou, netrpeli o, vplyvom počasia a tak ďalej, tak ďalej. Preto majú mať nejakým spôsobom zbudované aj o, prístrežky na ochranu pred poveternostnými vplyvmi, ale zase tieto prístrežky musia byť vybudované v súlade so zákonom o, o životnom prostredí. A tento napríklad no, polnospodár môže mať dobrý úmysel, že tam ten, chce zbudovať ten prístrešok, ale správa Národného parku mu to zakáže. A toto bude v tom zákone, ak teda prejde, vyriešené. O, chceme to riešiť takým spôsobom, že keď o takéto veci požiadajú a automaticky sa im neodpovie do určitého termínu, tak to znamená súhlas. A keď sa im teda Keď odpovie... sa im odpovie, tak sa to musí naozaj o, zdôra, o, zdôvodniť, že prečo to je. Nesmie to byť len taká nejaká povedačka. No, mm, poďme ešte na tú tému, pretože vy, e, teda no, no, no, novú tému, pretože vy máte aj nové ministerstvo pre šport a cestovný ruch. Tam sa rozhodlo, že sa nalejú veľké peniaze do budovania športovísk. Mhm. V akom to teraz vyzerá štádiu? Lebo tam, tam sa to vtedy zastavilo práve na tom Migalovi a na tých koníkoch, na, t- na, tej, na tej novej hobby horsing, alebo ako sa volal ten nový šport. Áno, tak pán Migal nám z, z, z určitých dôvodov zasadil ťažkú ranu ten zákon bol normálne preddohodnutý koalíciou a prejsť a jeho svoj volou došlo k zmareniu tohto zákona a teraz sa vlastne hľadajú len rôzne náhradné riešenia na financovanie športovcov. On najviac týmto, že neprijali sme tento zákon, ublížil samotným športovcom. No a v tej koalícii, keď, ak, teraz, ak teraz sa teda podarí urobiť nejakú dohodu s Huliakovcami, tak to už bude jasné, že to už sa podarí, schváliť to, ale ak sa teda nepodarí, tak uvažujete možno aj o tom, že jednotlivé rôzne možné zákony, ktoré napríklad pomáhajú práve, e, poviem príklad práve teraz e, týmto starostom, napríklad za KDH, ktorí budú mať vďaka tomu možnosť stavať športoviska aj v ich obciach, v ich mm-hmm. mestách, že budete lobovať možno práve aj za to, aby KDH nejakým spôsobom možno za odmenu, že schválite zase im nejaký iný zákon, napríklad oni teraz majú e, nejaký návrh zákona aj podávať o tom, že o otázkach e, o otázkach pohľavia alebo niečo také môže uh-huh. rozhodovať len, nie, už neviem nie, presne, čo to tam je, ale že proste, či budete hľadať aj takúto možnosť podpory napríklad zo strany KDH? Ehm, hľadať podporu zo strany KDH bude, určite sa budeme o ňu uchádzať, ale nie je to podmenené absolútne nejakým pomáhaním o ich starostov. Ich starostom sa pomáha hlavne kvôli tomu, že to má zmysel, projekty, ktoré podávajú, sú úspešné kvôli tomu, lebo, dajme tomu, máme sa o kanalizácii na Orave. Tam, sa, tam pôjdu obrovské milióny o, o, z ministerstva životného prostredia kvôli tomu, aby sa to tam dalo konečne na poriadok. Doteraz sa na to nejakým spôsobom roky, rokúce kašlalo a teraz sa vlastne našli na to prostriedky a celá tá Orava sa o, odkanalizuje to je jedna záležitosť. Keď prejdeme k tým športoviskám, o, to, prečo sú poslanci o, starostovia za KDH úspešní, je preto, lebo aj KDH je strana regiónov a v skutočnosti tých starostov má. Tak ktorým dáte? Len tí, ktorí existujú. Veľa starostov má o, Smer, o, veľa starostov má o, Hlas, o, veľa starostov má Slovenská národná strana a veľa starostov má KDH. Nikto viac. PS nemá o, tak, takmer o žiadne množstvo starostov, má zanedbateľné množstvo starostov. Už aby som doplnil teda ten, <clears throat> ten návrh zákona, ktorý chce predložiť KDA, tak to má predložiť práve na marcovú schôdzu a je to návrh ústavného zákona, ktorým chce zakotviť zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach. Vy budete za toto hlasovať? Určite sa dohodneme na klube a budem, budeme postupovať jednotne. Budeme, Lebo... budeme hľadať prieniky, jednoznačne. My nemáme žiadne problémy so kresťanskom demokratickým hnutím. Tam vlastne im ide o to, aby v otázkach rodiny alebo zmeny rodovej identity, vzdelávania detí a práv rodičov mohol rozhodovať len slovenský parlament. Teraz som citoval denník N e, lebo vy máte vlastne také, takú povinnosť, alebo teda nejaký, nejaký zákaz hlasovať za zákony, ktoré prichádzajú z opozície. O, keď prichádzajú z opozície svojvoľne, tak áno ale keď eh, by to bolo po nejakej, nejakej dohode, tak eh, vieme podporiť rozumné veci z dielne KDH. No a možno budete ich prosiť o to, aby aj podporili ten zákon o tých športoviskách, aby teda... No, my sme, my sme sa s nimi už o tieto veci rozprávali aj vtedy, keď sme vlastne riešili tento problém so samotným pánom Migálom. Vtedy to pre nich nebolo zaujímavé. Odmietli to. Odmietli pomôcť. Často sa zvykne hovoriť v spoločnosti, ktorá je inak veľmi rozhádaná a, a mohli by sme sa, alebo mali by sme sa a krátko aj k tomuto mm, dostať, že namiesto riešenia problémov, a to nie je len v politike, to sa, to sa bežne, bežne deje aj v iných oblastiach. Namiesto tej podstaty tých riešení sa riešia rôzne zástupné problémy alebo zástupné témy, ktoré majú odlákať tú pozornosť. A to súvisí zároveň potom samozrejme aj s tou bezpečnosťou, lebo ak ľudia necítia sa bezpečne na tých tmavých často uliciach a často tie ulice sú tmavé aj preto, že ten starosta v nejakej obci, ktorý nemá na to peniaze, aby e, svietil, čo je aj pre bezpečnosť, tak potom to necháva po nejakej hodine vypnuté alebo každú druhú iba nechá lampu zapnutú. E, a smerujem teda k tomu, že čo by sa malo urobiť podľa vás, aby sa zmierila tá spoločnosť, ktorá je, je jednak rozhádaná a jednak e, sú tam už aj bezpečnostné rôzne rizika. Teraz sme mali tragédiu v Spišskej Novej Vsi a treba to samozrejme nejako preventívne riešiť. Čo by sa tak filozoficky malo stať a čo by sa aj prakticky malo udiať v otázke bezpečnosti, podľa mhm. vás? Tak toto, keby som mal na toto vedel odpovedať, tak by som bol samozrejme genius a možno by som dostal aj Nobelovú cenu za mier, ale ja by som povedal takto. Každý by mal začať sám od seba pozrieť sa na to, čo rozpráva, komu rozpráva. Či to musel povedať až tak konfliktne, ako to povedať musel. Veľakrát a ja sám na sebe uznám, že som nemusel. O, možno, že keď sme niečo prehnali, o, je na mieste sa ospravedlniť. A áno, aj o, my politici, o, my sme sa mali v mnohých veciach ukludniť a správať sa zmierlivejšie. Ale nejaký zvláštny recept na to nemám. Možno by som vám aj e, povedal niečo bližšie k tomu, aj k tým starostom, čo sa pýtali k tej otázke bezpečnosti a tak. Toto zase nie je až taký vypuklý problém, lebo napríklad na tie, tie dedinky, či už osvetlené alebo neosvetlené, tak tam je tá kriminalita takmer nulová. Tam mm-hmm. sa naozaj veľmi celkom výnimočne, že niečo stane a keď sa stane, tak to nie je z dôvodu toho osvetlenia. A o tom vypínaní osvetlení sa strašne veľa rozprávalo, ale nakoniec sa až tak veľmi nevypínalo. Drýva väčšina obcí už je na poriadku, má to osvetlenie väčšinou ledkové a tam ani o, tú cenu o, toho svietenia nespôsobuje možno o, tá samotná cena elektriky, ale o, to, tá samotná investícia do, to, do tej výmeny, to, ktorá sa rozpisuje na viacero rokov. Takže tí, čo to už majú na poriadku, tam už im, už im to nezachráni to, či svietia o 2-3 hodiny menej alebo viacej. A ešte k tomu nám to predpisuje zákon. A čo sa týka toho školstva, čo by ste tam možno odporúčili robiť? Lebo hovorí sa o tých kamerách alebo o tých nejakých bránach, ktoré majú detekovať kov. Mali by sme o, počuť expertov. O, určite by sme nemali o, zo škôl robiť o, nedobytné pevnosti, ale nemali by byť o, vydané o, na pospas hociakému o, pošahanému človeku s nožom alebo s sekerou. Takže školy by sa počas vyučovania mali e, zamkínať. Možno, že by bolo e, fajn, keby, bolo, keby bol zvýšený počet mužov, e, pedagógov, ktorí by sa vedeli s takýmto niečím aj vysporiadať. Nakoniec tá veľká tragédia, ktorá sa udiala, už si presne nepamätám, v ktorom to bolo meste, ale tam zasiahol práve zástupca školy, ktorý žiaľ o, zahynul pri tom... Pri Asi vo hrudkách? Áno, pri, tomto, pri tejto obrane svojich o, žiakov, ale predsa len bol to chlap a minimálne sa mu podarilo zdržať toho pachateľa a nemohol za ten čas u, u, ublížiť viacerým o, nevinným ľuďom. No a keď sa dostávame opäť naspäť k tým zástupným témam, tak často sa zvykne práve aj SNS vyčítať to, že prichádza s rôznymi témami, alebo minimálne ich povolí, aj keď oni už teda boli riešené aj predtým, teraz konkrétne myslím na tú hymnu, tak prichádza sa proste s týmto v čase tej konsolidácie, keď sa ľudia hnevajú, tak prichádza projekt zmeny, nie je úplnej zmeny hymny, ale proste jej naspievanie a jej naaranžovania a ľudí proste hnevá, že oni si musia oťahovať opasky a dáva sa na takéto projekty. Jednak sa stalo to, že na, ešte aj na štátnom symbole sa ľudia rozhnevali a pohádali, ako keby to bolo niekoho zámerom. Bolo to riadené. Bolo to zámienka. Viete čo, keby sa nenašla zámienka hymna v tej dobe, tak sa nájde zámienka iná. Naozaj. No, to, tu sa stalo módou pošlepávať všetko, čo je národné, o, útočiť do všetkého, čo je, na čo sme ešte hrdí a cho, spochybniť to na, na, na, na, na takomto na o, pár desať tisícoch eur, o, ktoré vlastne stáli na natočenie tej, tejto, tejto novej hymny. Takže myslím si, že to je nenáležité. A nebolo to lepšie možno odložiť? Vy ste napríklad o tom vedeli, že sa to chystá? Či až o, potom z médií? Úplne na začiatku som to nevedel, ale vítal som to ako každú inú vec. Nebolo by, pozrite sa, je to súčasť kultúry, nebolo by o keď, keď musíme tak strašne šetriť, nemali by sme zavrieť polovicu divadiel napríklad? No tak e, Vidíte. opoziční aktivisti, respektíve, no. respektíve ľudia, ktorí sa aktivizujú v tejto veci, tak oni strašia práve týmto, že tu hrozí nejaký zánik divadiel. Je to a... hlúposť. Je to hlúposť. Je to zo pár pošahaných progresívnych hercov, ktorí o, e, takýmto spôsobom obťažujú o, e, aj svojich divákov a celú verejnosť. No a tie konkrétne výpovede, ktoré, kde hrozia, neviem, či to je mm, Slovenská národná galéria, či Slovenské národné divadlo teraz presne, ale hrozí sa tam, že proste sú tam e, nejaké už výpovedné lehote a hrozia odchodom. Ja som naozaj nie expert na kultúru. K tomuto by, to by som trošku tápal, keby som sa vyjadroval k tomuto. Samozrejme, že tá politika a samozrejme aj vy ešte, milí poslucháči, máte možnosť sa ešte niečo opýtať. Prináša aj také hlavne pred voľbami aj také rôzne úsmevné veci a niekto môže povedať, že odlákavanie pozornosti, ale je to zároveň marketing a to len, aby som teraz odľahčil, tak vieme o vás, že viete očistiť a zjesť eh, mandarinku za 25 sekúnd. <laughs> Tam ste mali nejaké také video, kde ste súťažili navzájom. Porazil ma iba Rudo Huliak. <laughs> Ten bol rýchlejší. Nakoľko práve SNS, ktorá je najstaršou politickou stranou na Slovensku, by mala práve možno aj takéto rôzne metódy používať, možno aby tých mladých e, voličov získala, lebo dá sa to dať na všelijaké TikToky a rôzne tie platformy ano. a tým pádom môžete získať o sebe e, jednak väčšiu poznateľnosť a jednak sa môžete trošku zapáčiť tým mladým ľuďom. Vymysleli to dievčatá v našej kancelárii, vymysleli to ako taký, taký vtip, aby sme proste sa nebrali príliš vážne, aby sme ukázali, že sme ľudia, že sa vieme smiať aj zo sveta okolo seba, dokonca aj na sebe navzájom. Takže bolo to len taký, taký, taký pokus o žart. Poďme ale na vážnejšie témy e, opäť, pretože um, samozrejme ľudia, ktorí aj volili túto vládnu koalíciu, tak mnohým tým heslám, ktoré samozrejme potom boli dovysvetlené a spresnené, tak uverili a aj na základe toho potom volili a stále ešte veria tomu, že ešte sa to nejakým spôsobom zvráti a, a zmení sa ten prístup, ktorý momentálne je e, všeobecne daný v tejto veci. Viem, že vy nemáte ministerstvo obrany, ale pred voľbami ste napríklad aj vy e, v relácii v teatri, e, kde ste boli v dueli s pánom z KDH, hovorili o tom, že e, by sa nemalo toľko peňazí dávať na vyzbrojovanie alebo celkovo na armádu. A teraz vieme, že napriek tomu, že aj premiér Robert Fico pred voľbami sľuboval, že ani náboj na Ukrajinu, alebo neviem už presne, či aj Robert Kaliňák to sľuboval, ale e, išlo to teda zo strany e, Smer. Sľubovali, že ani náboj, samozrejme potom to vysvetlili, že ani náboj z, z tých štátnych e, rezerv alebo z toho, čo majú, má armáda k dispozícii. Ale predsa len ľudí to hnevá, že vytvárajú sa jasné, že musí, musí sa zachovať e, zamestnanosť nejakým spôsobom, no ale tá by utrpela, keby sa nevyrábali tie zbrania a neposielali na Ukrajinu, aj keď nie priamo to robí štát? Takto, ono nemusíme hneď rušiť zbrojné továrne. O, zbrojársky artikel je artikel ako každý iný a dá sa predať aj na iné miesta ako na Ukrajinu. Kde Však momentálne... aj polovníci potrebujú zbranie. Áno, ale to je, to je absolútne mizivé percento proti tomu, čo vlastne vyžaduje obranný priemysel. To je úplne, úplne maličko. Toto sa tam väčšinou jedná o delostrelecké granáty. Tie sú samozrejme v civile absolútne nevyužiteľné. A my, keby sme o, nejakým spôsobom mali riadiť tento rezort, tak by sme boli určite dôslednejší v tom, čo sa, čo sa rozprávalo na začiatku a myslím si, že by sme asi našli aj iné odbytištia. Netlačili, netlačili by sme to na tú Ukrajinu. A to ako vnímate, že idú vyššie prostriedky na tú obranu? Samozrejme, že sa argumentuje tým, že aj na to vyžaduje, aby určité percentá Otázne bude, aké to bude teraz, ak, ak Trump bude tlačiť na 4%, mm. ale ako vnímate celkovo to, že ide viacej predsa len do tej obrany, hoci ste si želali pred voľbami, aby išlo menej? Jo, vnímame to pomerne negatívne, ale uvedomujeme si, že máme aj záväzky, takže to sú tie naše záväzky voči na to. Keď už sa tie peniaze musia investovať, tak nech teda naozaj sa investujú čo najviac zmysluplne, o, ak sa dá o, niečo o, z toho vybudovať aj tým štýlom, ako, ako pracujeme teraz momentálne, že vybuduje sa <coughs> nejaká vojenská nemocnica, posilní sa infraštruktúra, mosty a tak ďalej a dá sa to zahrátať do toho výdavku HDP do tých 2%, tak je to len plus. Takže tak, takýmto spôsobom treba, treba postupovať. No, milí poslucháči, vy ste nám toho naposielali a ani som to postupne nedával. Zo začiatku som dával už postupne tie otázky, ale potom medzi tým toho prišlo veľa, tak už do konca relácie budeme len čítať e, otázky a odpovedať na ne. Takže od Jozefa, prepačte mi pán host, ale vy nám, stále, pardon, vy nám stále dokazujete, ako ste mimo obraz. Nadvezujem na toho poslucháča z Bratislavy. On sa vyjadril jednoznačne, vyzývavo, že chce poznať mená vrahov a vy mu odpoviete, že pán Kotlár odovzdal nejakú správu. Chcete nám povedať, že na základe tejto správy bude niekto potrestaný, vy si robíte srandu. Povedzte, ste mm, prečítam to tak, ako to je. Povedzte, ste tak tupí alebo ste arogantní. Zobudte sa, prosím vás, v mene občanov Slovenska, Jozef. Tak, ďakujem za váš názor. O, arogantný určite nie som. O, moju kompetentnosť a inteligenciu nech teda posúdia viacerí, nielen jeden tomu ja nemám veľmi čo dodať, lebo ja tieto veci záležitosti s covidom neriešim. Rieši ich Peter Kotlár a riešil ich týmto spôsobom, ako som vám povedal. Treba sledovať o, to, čo sa deje a prípadne sa opýtať otázke, keď on sa dostane do, do médií, tak môžete, môžete na to reagovať, ale ja by som fabuloval, keby som povedal niečo iné. Toto je to, o čom viem a bol by som veľmi rád, keby sa boli po, e, exemplárne potrestaní všetci títo vinníci o covidovej záležitosti. Píše nám Saška z Veľkej Británie. Ďakujem pán Albert za prečítanie môjho mailu. Pán Garaj, ďakujem za objasnenie, čo sa týka doktora Kotlára. Vážim si to. No ešte raz vám, vás poprosím o tlmočenie môjho odkazu pánovi predsedovi Dankovi. Ďakujem. Ďakujem, áno. Tak budete s ním asi, až, asi už aj zajtra. Áno, zajtra. Takže ak nezabudnete, tak mu to hneď aj poviete. Píše nám Ríša, alebo teda Richard. Dobrý večer, držím palce súčasnej vláde, e, lebo pokoj a konštruktívna politika je to najcennejšie, čo súčasné Slovensko aj celá Európa potrebuje a naša vláda jedná v tomto smere správne. Chcel by som sa poopraviť e, chcel by som poopraviť tú stále opakovanú dogmu, že Huliakovci sa dostali do parlamentu vďaka SNS. Ono je to totiž presne naopak. Pán Danko sa dostal do parlamentu vďaka tým ľuďom, ktorým dal miesto na kandidátke SNS vrátane Huliakovcov. Bez nich by SNS skončila mimo parlamentu a po voľbách to bol Danko, ktorý nedodržal sľub daný Huliakovi. Dúfam, že Huliakovci budú akceptovať realitu a podržia vládu pozdravuje Richard. Ja ešte dodám k tomu, že áno, keď e, prezidentka Čaputová nechcela e, vymenovať e, Huliaka za ministra, tak vtedy Andrej Danko povedal, že Rudolf Huliak sa dotkne výkonu ja som to aspoň tak pochopil, že bude vo výkone teda v exekutíve. Áno hneď v tej dobe bolo eh, Rudolfovi Huliakovi ponúknuté miesto štátneho tajomníka, mohol si, mohol si to vybrať, ale nakoniec zvolil tú cestu, že bude o, eh, poslancom a je zároveň aj šéfom výboru pre polnohospodárstvo, takže tam o, eh, ten dotyk je naozaj reálny s výkonom o, moci. O, Andrej o, Danko vždy bojoval za Rudolfa ako Leo, o, naozaj rok tam spolu sedeli e, každý jeden pracovný deň v kancelárii a debatovali úplno miery ako najväčší priatelia a preto absolútne nechápem a nepochopím ten náhly obrad zo dňa na deň, čo sa to stalo, že Rudo proste vystúpil na tlačovke a teraz odtedy sme boli my tí najhorší. Či sme sa dostali my vďaka nemu, alebo on vďaka nám, no mm, určite uznávam, že Rudolf Huliak priniesol nejaký podiel tých hlasov určite, dajme tomu, že možno ani nie mali, ale istotne o, to nie je tak, že o, bol väčšinový. O, Slovenská národná strana v prieskumoch ešte pred o, tým, než sa k nám pridal Rudolf Huliak, dosahovala 4,6-4,8 a potom vlastne, keď sme o, zobrali všetkých tieto, tieto osobnosti na kandidátku a zrátali sa volebné výsledky, tak sme mali, ak si dobre pamätám, 5,6%. Takže minimálne to 1% nám priniesli osobnosti, možno, že aj niečo viacej, lebo to všetko sú len prieskumy, verejné mienky sú prieskumy a realita je vždy nejaká iná. Ja som im, im a teda ani Andrej Danko nikdy v živote Rudolfovi Huliakovi neodopieral podiel na tom, že vlastne no, sme boli ako Slovenská národná strana úspešní, ale no, tie veci a matematické hlúposti, ktoré potom o, Rudo nejakým spôsobom prezentoval, ako keby bol výťazom o volieb Národná koalícia, o, nie sú pravda. Ja viem, že on musí svojim ľuďom rozprávať aj takéto záležitosti, ale on nikdy nebol nejaký o, empiricky presný, keď to mám tak nazvať. Posluchač, ktorý volal, omylom som vás vypol, tak e, zavolajte ešte raz, poprosím. Ja začal, začnem čítať dlhý mail, ktorý prišiel od Pala. Dobrý večer prajem všetkým. Chcem iba vedieť postoj SNS a pána Garaja ako podpredsedu parlamentu podpredsedu SNS, mm. píše, že parlamentu, hlavne k tej prvej téme. Mám iba dve témy, respektíve dva názory spojené s niečím, nad čím by sme, alebo vy by ste sa mali zamyslieť. Idem priamo k veci bez omačky. Poprvé, už mám plné zuby hluchého tliachania niektorých verejne pôsobiacich ľudí ohľadne voľby do, zo zahraničia. Chcete zrušiť korešpondenčnú voľbu? OK, super, zrušte, ale otvorte aspoň 3-4 volebné miesta v Anglicku, kde žijem od svojich 20 rokov, Nehovorím o UK, ale o Anglicku. Chcete ma zbaviť volebného práva? Tak nech sa páči, vezmite mi občiansky preukaz a cestovný pás. Ja som mohol mať e, e, UK občianstvo už pred veľa rokmi a kedykoľvek môžem mať, ale nechcem, lebo som a budem Slovák. Vy ste naozaj taký naivný, že si myslíte, keď niekto zaplatil vlak z Čiech, tak že by niekto nebol ochotný sponzorovať lietadlo z Anglicka na Slovensko alebo vykúpiť všetky sedadlá ako zľavnené skupinové listky jeden alebo dve lietadla. Mimo sezóny pre obyčajného cestujúceho stojí spiatočný listok iba okolo 70 libier, koľko dostávajú študenti, ľudia za protest na Slovensku. Po druhé, ja som volil Michalka a ďakujem mu za jeho prácu, robí presne to, čo pred voľbami sľuboval. Ďakujem. Takisto som volil aj Huliaka s tým policajtom, meno mi stále vypadne, ktorí ma vytáčajú do nepríčetnosti, ja som ich stranu nevolil. Ja som volil ich ako osoby, ktoré by mali pomáhať vláde zmeniť veci k lepšiemu, tak ako to robí pán Michalko. Keby počas volieb hovorili niečo o presadzovaní ich politickej strany, tak by môj hlas určite nedostali. Koľko by takýchto hlasov nedostali? Boli by vôbec v parlamente? PS, áno, veľa mladých ľudí zo zahraničia volia dúhové strany. Vysvetlil by som to. Veľa sa tu zmenilo za posledných 15 rokov, ale to je na inú a dlhšiu tému. Ale čo ma najviac šokuje, sú moji známi žijúci na Slovensku, moji rovesníci 46 plus roční, ktorí podporujú PS. Je ich veľmi veľa a argumentujú garantujú to dobrými ekonomi- dobrým ekonomickým programom. Ale ja som čítal ich predvolebný stranický program veľmi dôkladne, dokonca som si ho stiahol, ale nič také som tam nenašiel. Takže zamyslíme sa, kde sa stala chyba a čo sa stýka, a čo s tým do budúcnosti, čo by nás, vás malo trápiť najviac, si myslím. S pozdravom, Pado. Skúste krátko, lebo sa nám čas míňa. Áno. Takže k tomu PS, o, oni naozaj ten program majú orientovaný na dve hlavné veci, a to je Green Deal a LGBT agenda, takže to je, to je, to je tak. A ohľadom tej voľby zo zahraničia mňa nejakým spôsobom nevyrušuje, keď sa volí zo zahraničia. Ani neviem o tom, že by sme my presadzovali nejaké rušenie týchto, o, to, tejto možnosti voliť v tých voľbách, ktoré sú zo zahraničia. Máme tu otázku, neviem, či je to akože na pána Tarabu, lebo máme tu pána Garaja v relácii, ale možno bude vedieť za ňo. Uvidíme. Dobrý večer, píše nám Terezia. Ako sa stavia pán Taraba k baterkárni v Šuranoch, keď je taký veľký minister, stále sa obhajuje, čo všetko spravil, ale nejako močí o tejto záležitosti. Už by mal konečne aj toto riešiť. Ďakujem za odpoveď. Pekný večer. Pozrite sa. Ministerstvo má určité kompetencie, ktoré rieši. Momentálne, podľa mňa, najväčšie o, kompetencie a najväčší problém o, toho, že akým spôsobom sa bude uberať táto baterkáreň v Šuranoch, má samotné mestské zastupiteľstvo, ktoré, pokiaľ viem, same si schválilo, že s tým zámerom chcú ďalej pokračovať. Takže dneska zbytočne obviňovať Fica, Tarabu, o prezidenta alebo aj hocikov z opozície. Jednoducho o, takéto obecné zastupiteľstvo si o, šurančania zvolili a ono, ono rozhodlo. A jednoducho neostáva nič iné, len akceptovať. Je to, je to právne. Alebo teda protestovať a skúsiť to ešte nejako meniť. Ja to, ja to neobhajujem, ale jednoducho ľudia aj v tej komunálnej politike si musíte vyberať zastupcov podľa toho, o, ako tam chcete žiť. Píše nám Zuzana, pýta sa, či je pase zákon o športe, či sa ešte bude o tom hlasovať a pýta sa, že podľa čoho sa rozdeľujú financie do jednotlivých športov. Skúste krátko. O, nechceme, aby bolo o, financovanie, o, nechceme teda, aby bolo o, tento zákon o športe pase. Chceme ďalej v ňom pokračovať. Dúfam, že sa trošku zastabilizujeme a potom by sme to mohli na novo o, občerstviť a teda posunúť, lebo momentálne je to presunuté na, na neskôr. A k tomuto vám, o, že ako sa rozdielujú peniaze podľa, o, na, na športy, k tomu vám neviem o, ja odpovedať. Naozaj, to, to, by som, to by som fabuloval. Presvedčili ste eh, aj pána Milana, vášho menovca. Pán Garaj, vypadáte byť dobrý chlap. Ďakujem za reláciu, držím vám palce a prajeme hodne síl v boji s progresívcami. Hm, ďakujem vám pekne. A ešte tu máme od Jozefa. Ja som ten Jozef, čo vás kritizoval. Ďakujem za odpoveď. Pripájam sa k tomu poslucháčovi, ktorý vás hodnotil kladne, lebo to, čo hovoríte, vyznieva rozumne a pozitívne. Držím vám palce a prajem veľa síl. No, ďakujem za kritiku a kritizujte ma naďalej. <laughs> Politikov musíte kontrolovať a kritizovať. No ale toto kritikou, alebo po tejto kritike na, zároveň on uznal, že, že ste odpovedali dobre, takže Ďakujem pekne. dá sa spájať aj, aj kritikov navzájom, keď sa kritizujú, môžu sa spojiť a to ukázala aj dnešná relácia. Ďakujem veľmi pekne, že tu dnes s nami v Bratislavskom štúdiu bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Slovenskej národnej strany,